2008an kanboko irigintza plana auzitan eman zuen kade elkarte ekologistak eta dirudienez 2008 bukaeran iraganen da epaiketa. Horrek denden trenkatuko luke orokorki baina anartean bi promotoreen baimena dudan eman du epaileak baita txostenagile publikoak ere. Horrek esperantza piztu du marieniako laborantza lurren defendatzaileen artean. Magizkaseno, lurtzaindiako bozera mailea. Guk ikusten dugu hor, okasione bat, hortan gelditzeko proiektu hori. Eta okasione hortaz baliatu behar dugu, denek, bai uh, eh, errikoetxeak, baina nire errik promotoreak, gauzak uh, main gainean pausatzeko egiteko bon, ara, permisa hori ilegalea da, eta insistatzeko orde, orain badugu manera, ortaik ateratzeko, gelditzeko, eta denak ate handitik ateratzeko gizan. Marieniako bizitegiek lege aurratzen dutela ofizialki ondorioztatzen badu epaileak promotorek plana egokitzeko aukera lukete, baina ez litaike lan erresa. Horrek plan oroko rosoa aldatuko bai luke. Bilkura erronda biatuko dutela dierazi dauku amaia behi kanboko oposizioko autetxiak. Itzordu bat eskatu diego, bai hau zapesari, bai egi eta orain egin behar dugu eh, buig eta ofizu zantkatri. Badakigu haiek ere audientzian baitziren, haiek ere entzun dutela permisa hori etzela pasako. Hor badugu dugu eh, bat, leio bat, eh, aipatu da hor, atean ditik denak ateratzeko aukera. Ez badute egiten, gu burrokarako presgira, egana dugu, proiektu hau ez dugu utziko eh, aintzinera atera maiten, beraz orain, edo denek okasione hori erabiltzen dugu proiektu hori gelditzeko, edo behiz sartzen gira burroka frente baten. Eraikuntza baimenen inguruko behin betiko deliberoa, bi hilabeteren buruan heldu liteke.